بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu يا ايها المدثر Ewe uliyejigubika قم فانذر simama uonye wa rabbaka fakabbir na Mola wako mlezi mtukuze wa thiyabaka fatahhir na nguo zako zisafishe rujza fahjur na yaliyo machafu ya hame wala tamnun tastakthir wala usitoe kwa kutaraji kuzidishiwa li rabbika fasbir na kwa ajili ya Mola wako mlezi subiri fa idha nuqira fin naqur basi itapopulizwa barogomo. Fadhalika yawma idhin yawmun asir, siku hiyo basi itakuwa siku ngumu. Alal kafirina ghayru yasir, kwa makafiri haitakuwa nyepesi. Dharni wa man khalaqtu wahida, niache peke yangu na niliyemuumba. Waja'altu lahu malam mamduda, na nikamjalia yawe na mali mengi wabanina shuhuda na wana wanaonekana wamahattu lahu tamhida na nikamtengenezea mambo mazuri kabisa thumma yatma'u an azid kisha anatumai nimzidishie kalla innahu kana liayatina anida hasha Kwani hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi aya zetu Saurhiquhu sauda Nitamtesa kwa mateso yasiyowezekana Innahu fakkara wa qaddar Kwani hakika yeye alifikiri na akapima Fakutila kaifa qaddar Basi ameangamia vipi alivyopima Thumma qutila kaifa qaddar Tena ameangamia vipi alivyopima thumma nadhar kisha akatazama thumma abasa wa basar kisha akakunja kipaji na akanuna thumma adbara wastakbar kisha akaipa kisogo haki na akatakabbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar na akasema haya si chochote ila ni uchawi ulionokuliwa in hadha illa qaulul bashar, haya si chochote ila kauli ya binadamu. uslihi saqar, nitakuja mtia kwenye moto wa sakar. Wama adraka ma saqar, na nini kitakujulisha ni nini huo moto wa sakar? La tubqi wala tadhar, au bakishi wala hausazi. Lawahatul lilbashar unababua ngozi wenyeusi عليها تسعة عشر juu yake wapo kumi na tisa وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر na tukuwafanya walinzi wa motoni ila ni malaika wala hatukuifanya idadi yao hiyo ila kuwatatanisha waliokufuru wapate kuwa na yakini waliopewa kitabu na wazidi imani wale walioamini wala wasiwe na shaka waliopewa kitabu na waumini na wapate kusema wenye maradhi katika nyoyo zao na makafiri Mwenyezi Mungu amekusudia nini kwa mfano huu Ndiyo kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha apotea amtakaye na humuongoa amtakaye na hapana yeyote anayejua majeshi ya Mola wako mlezi ila yeye tu. Na haya si chochote ila ni ukumbusho kwa binadamu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Muddathir imeteremka Makkah Sura hii tukufu inamhimiza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awaonye watu wake na amtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu na ayaache yasiyofaa kutokana naye na imesimulia habari za kupulizwa baragumu na shida za adhabu zitazowashukia makafiri na inamuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam amwachilie mbali anayepinga fadhila alizofanyiwa na kisha anatumai bado azidishiwe bila ya kutambua wala shukrani. Na sura imebainisha vipi kulikuwa kufikiri kwa huyo mwenye kupinga na kuikataa Qur'an na ikafafanua vipi itakuwa adhabu yake katika moto wa sakar ambao unaelezwa kwa njia ya kutisha na kuhofisha. Na ikataja habari za nafsi kwa zinavyochuma kheri au shari na ikaeleza hali ya watu wa mkono wa kulia na wanavyowakejeli wakosefu kwa kuwauliza nini kilichowasukumiza motoni. Na sura imehitimisha kwa kusimulia kuwa Qur'an ni ya mwenye kutaka kuaidhika na wenye kuaidhika ndiyo watu wa chamgu na ndiyo wenye kupata msamaha. Ewe unajigubika kwa maguo, inuka hapo kitandani na uwahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kiwa hawaamini. Na mkusudie Mola wako mlezi mahususi kwa kumtukuza nasafisha nguo zako kwa maji kuzitoa najisi na iache adhabu yaani kuwa daima mwenye kujitenga na yanayopelekea kupata adhabu wala usimpe mtu yeyote kwa kutumai kupata zaidi kwake katika kile unachompa na kwa ajili ya kumridhi mwana wako mlezi subiri na stahamili juu ya maamrisho na makatazo na kila jambo la juhudi na mashaka na takapopulizwa baragumu huo ndiyo wakati wa siku ya shida kwa makafiri wala siwepesi kwao kujitoa na majadiliano ya hesabu na vitisho vinginevyo niache peke yangu na huyo niliyemuumba kwani hakika mimi ninatosha kukukifia mambo yake nimemjalia mali yaliyokujuliwa yaliyoenea yasiyotindika na wana wanaotokea hadharani naye na nikamkunjulia cheo na ukubwa kwa ukunjufu uliotimia. Kisha tena anatumai nimzidishie mali na wana na cheo bila shukrani yoyote. Kuivunja hiyo tamaa yake tunasema kwamba kwa kuwa yeye alikuwa akikadhibisha kurani kwa inda, tutamgubika kwa adhabu yenye mashaka wala hataweza kuikwepa. Hakika yeye amejifikiria nafsi yake na akajitengenezea ya kuyasema ya kuitia ila Qurani. Basi kwa hivyo amestahiki kuangamia huko. Vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo kisha akastahiki maangamizo hayo. Vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo kisha akaziangalia nyuso za watu kisha akakunja uso wake na akazidi kukunja kisha akaipa mgongo Hakina akajivuna kwa ati haitambui na akasema haya si chochote ila ni uchawi ulionukuliwa kutokana na watu wa kale. Maneno haya si chochote ila ni maneno ya viumbe alivyojifundisha Muhammad na akadai kuwa ati ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Nitamtia motoni anguwe humo. Na nini kitakujuvya hiyo jahanamu ni nini? haibakishi nyama wala haisazi fupa ila italiunguza tu ngozi babuke wenye usi juu yake wako kumi na tisa wanaoangalia kazi yake na kuadhibu waliomo na hatukuwafanya walinziwa motoni ila ni malaika na wala hatukuifanya idadi yao ya kumi na tisa ila kuwapa mtihani waliokufuru wapate yakini waliopewa kitabu yani Biblia, Mayahudi na Wakristo, kwamba inayosema Kurani juu ya walinzi wa motoni ni kweli tupu itokayo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kuwa hayo yanakubaliana na vinavyosema vitabu vyao, na ili waliomwamini Muhammadi ipate kuzidi imani yao, na wala wasiatilie shaka hayo waliopewa kitabu na waumini na wenye maradhi ya unafiki katika nyoyo zao na makafiri waseme Mwenyezi Mungu anataka nini kwa idadi hii ajabu? Kwa mfano kama huu uliotajwa kwa kupoteza na kuongoa. Ndiyo Mwenyezi Mungu huwapoteza makafiri na kuongoa waumini. Na hapana anayewajua askari wa Mola wako mlezi jinsi walivyokuwa wengi mno. Ila yeye subhanahu wa ta'ala na huwa motosi chochote. Ila ni kumbusho na kitisho kwa binadamu.